állnak rá, hogy mikor ilyenek hívnak. Csak van egy eszesebb hív, hogy mi vannak. Hát Igen. <laughs> De úgy, hogy ezt tudod, és ők megérkeztek ide, a Budapest aljára, mi meg anyával Budapest tetején dolgozunk, szóval azt mondjuk azon, hogy elérkeztek, akkor gyorsan be az autó, és végig kellett egész Budapesten jönni, nyilván egy hosszú, és akkor na ideig megvárt, hogy nem volt benne. És akkor be, ugye fölvettük, és akkor elvettük visszakegyez, és akkor na, nyomás, hogy az autóba megyünk. Hát ez azért mondták így is, hogy ugye mondják, hogy majd fülínak titeket, hogyha ott lesznek már Budapesten. Ja. Azt mondja, hogy fülítok titeket, hogy már ott vannak a, állítak a határok, azt mindjárt közlenek Budapesten, és azt hogy mondja, hogy ti se gondoltátok, hogy ilyen gyorsan De azt, hogy még ők se gondolták azt, hogy ilyen gyorsan leérnek. Hát úgy nem tudom, hogy a buszoknak így megvan a saját időjük. Én nem tudom, hogy csinálták, de nagyon gyorsan nem. de mondják, hogy minden nap megy a busz, Aha. az ember az tiszta hogy mondják végre róla ez a tapasztalat, a... meg gazdaság, ketten vannak, váltanak, ugye mert külni. igen. Átjöttek a határon, azt mondta, hogy még megálltak a belső benzinkútnál, akkor pihentek, mert onnantól az első benzinkúttól magisztádig nem állnak. Aha. És így nagyon dolgoztak, az is lesz, hogy mindjárt megálltak ott az autóknál, lehetették őket. Kalapkabát, még egy dolgára, Hát, mondta, hogy meg. Hát jönni. Én te megyek el a Maskó. Meg.

de ideig megdobáltam minden. Tartották ezeket a dugat a tárgát, jó nem tudom, mit jöjjön, megmondom, meg is dobla a fűzburger, meg is jöttem a bűnöket. Aztán apámig rakottam haza a bűnöket, mert én gondoltam, hogy nem fogom megenni. Most én készen, de hát, tripos ízburgert akartam, én nem tudom, hogy én azt én megvettem a fűzburgert, mert vettem hozzá ezt a séket, a fajt tudod, hogy akkor megpróbáltunk ő neki, hogy beszik fajta, az hihetetlen, nem mindegy, nem ő komplexor. Azt akkor kihozzák, ugye, mi mennyibe kérjük, akkor kapod mindjárt a kumplit, ugye, szokott meg a, magát a burger. Nem probléma, leült. Meg a burger. Érted, jó, hogy már megvan szoka, hogy elmész ide-oda tesztolítálni, van a nagy adag ez meg van a még nagyobb, de a hagyni tesztői anyagot, hogy tudom, hogy hagymás salátát, és akkor tudom, hogy Most így nézem, jó, Thank you. Nem megyek már ki, mert itt nem lévő két Hányat számoltad a hányat? De heten számoltad. De hatan, nem? 16 15 a tápélatot. Négy. Hát mindenki mindent a tatárat, hogy így van, arra senki nem ad sem. Négy. Négy. Az előbb a lány, az előbb a lányoknak, azt mondta, 14-en voltunk csak. Nem, öten van. Mert az jönnek a fiúk hajnó. Nem jönnek. Így már nem, nem nem bizony, tudni azt mondtam, jön. Hát amúgy is hatalmadat, nem? Te se tudsz számolni, Ez miért nem pésítettek, hogy mit? Hát állom. Hát állom. megint Én vagyok a legvéges. Ezt a Na, majd mindjárt kezdek. Ah, hát nem lehet ide. Most már még esetleg a tépényeket maradhat. Hát ez hát egy külön fogalom, amit ezek csinálnak. Még én azért 500 át elkértek, bebasztoltak, hála Istennek. Hát ez nem normális. Ma is főbasztottak, a is főbasztottak. Főbasztottak. Pap is. Ők is. Mi nem adtunk főt égezni. Akkor jó, Na most már akkor kigyűjtök. Akkor ő baszotta. Akkor ez a házasság. Nem itt áll egy. 57 egyik, 56 illetve 58. Hát ez. Jó. Ugye? Érkezett a mama. Szabad, szabad, szabad, hogy így eltölt. Akkor már. Nem lehet, hogy eltölt. Nem, hát Ja, fel tudok ide van állítva. Hát ez most van állítva, hogy csak a hat. Szóval az 57. Hát azon a sűrűn is 55 van ráírva, az bő van 60, hogy hello. Hallod? Így állapot alatt. Így jövök, hogy gyertéket hogy. Látom, hogy arra van vigyázva. Arra van vigyázva, az egy szépen elkészítő dolog. Ez meg olyan olyan, hogy odaadták, bedobták, hogy ott van meg az anyja. Hát igen, megsütötték. Más történik is annyi. Na, sziasztok! Na, most ami úgy na, úgy na, na. Úgy már ismertek. Ezt van itt akarok mondani, hogy hát ez, ez Lajos irányulat megsütöm alatt, és az aludítás így volt. Kicsit nagyobb. Nem mit akarok mondani, hogy többet, többet nem ment nem ment, nem ment a pénzek hogy úgy jobb gondolat, hogy tudod, hogy ezt valami. Thank you.

Ne úgy kéne a tartani, a oda ha hanem a tartalmat kívül, hogy ezt már képzelje, ami már van időink, nem rá lapó. Hát, van, bocsánat. Na, akkor nem tudom, hogy... Na, de nincs oda égetve. Ja. Akkor itt megbeérek az az orvos is csinálják. Ilyen nagy társadalom, Nagy társadalom, hozza De. Márom alkalom, és másikból. Ez még vagyok. Másik alkalom, másikból. Van itt nekem is, aminek mindenkinek becsúsít a fejét. Döntő neked lesz. Hát ez egy kicsit a fejét. Azért a pálinkát. Nem is a pálinkát. Én nem kívánom. Ha most valami motor valakos, nem is a tiéd. Jó. Ez is lefotózott, hogy milyen Nem bírom már valamit. Anya? Anya tudta? Valami kis izébe van. Egy pálinkát. Van egy ez a dején, ez a... Jó. Lányok? Valaki pálinka? Nem. Ja. Na, majd egy találok egy videót, csak ezt meg akarom mutatni, hogy érti úgy ilyen is ott van nálunk, hogy ott akkor a víz volt, hogy körülbelül két vízes víz volt. Tényleg abszolút nem volt elég. És ilyen is szokott lenni. Hogy lássátok, hogy erre nem végig csinálni, hanem mi a baj, Megtalálunk, hogy van, Van colato un po' meglio. E colato il che era stato. Io sarò stato, io sono colato. Oh! <laughs> Ez nem is úgy. Igen, de 9-18. Nem csak a pálinkát. Én is a pálinkát. Igen. Egyet. Egyet. Egyet. Jó, egyet. Nem hiszem, annyira szalata és szaladok, hogy tisztulom, hogy egyet, hogy tisztulom, már tisztulom, de már... No? Dovrimiti to, egy pálinka az aztán lemény a No? No? No? No? No? No? No? No? No? No Várjál, kérdés? Ó, ezeken az Attilának állnak. A, már a. Nem, a kamponáról. Kérdeim vagyok, érted meg, meg a? hogy a belül is azt mondta, hogy ő a? arra a? nem a? Kacsitogat a? csak a? le. a? mert a? Vajon a mód legfeljebb arra megyik abba a irányba, hogy találunk. Mindig azt megkezdhetem a múlőzik, hogy a testek azon a részére, Hát én csak az, a szakmon mellett az értelmet. Rigi, túl nagyon elhúzom anyákat. Már én nem kérdeztem. De? Most sem lesz tenni. Szerint hoztam kampája, amikor itt állt, pedig hogy segítünk, valamennyire segítünk. Szárazon. Basa kövét az esütön. Jövő hétre. Ja, aztán itt átveszem az autót, átveszem a kihárát. Holnap reggel. Holnap reggel. De mondjuk, hogy Hát nekem is úgy szól, hogy nem játszottam most, hogy most mondjuk rá, amikor kezdve volt, hogy még ülve rá a végén, hogy minek mondják, Fogyasztatok. Megint ott, hogy nem állok, én különben. Már pedig valami ilyen Thank you. Egész igen a <laughs> Valamikor jobban, valamikor kevésbé, de egyre volt. Volt, Ez egy gyümölcsös.

Biztos voltam benne, hogy ez itt oda Fontos ember, mert egész De hát ő azt mondja ott, hogy meséltem neki, hogy már 5 óra, vagy 4 óra, már ő oda a pályázónak, hogy késő fog. Most ugye az ember nem 4 óra, akkor mondják, hogy késő, ezt tudjuk majd Akkor azt onnan tudjuk, hogy az a kupasak jóba jött, aztán aztán tudva az a... Letinek lapcsot, biztos vele. Most benyomtam a kabot. De most az ilyet kell elkapcsolni. Hozzáérek. Ja. Nekünk lesz a internet. Igen, lesz a internet. Mennyit tudod? Ezzel három. Aztán végül csak jön, dobott meg valami is volt, mert kivon kamat nem is tudom érteni. Én által én, nekem úgy van, két nem és ott kapok. Nem állít, fogni kamat. Ha olyan, hanem nekem van akkor. Hát Így jön van. Mikor meg a vissza be? Kentés van. 500 igaz, 2000 imád. Mi van a talat? Vissza. Aztán a határa ért. A határa ért még valami Ja, az a kielverett száz év van. Csak egy létszámtárgy. A többi az minden. Hát. Tehát akkor annyira nem volt akkor te olvashatót kérte a végén, nem, a, nem azt, hogy majd dobol. Nem, mert van, azért hogy a kis Sőt, hogyha vezetjük vissza azt a... Ugye akár cégnél ilyen étzió, meg mit tudom én, akkor kell nekünk internetben brótról. És akkor kell egy bróter, amit be a bróterünk Hát igen, de hogyha akarsz tévét, érted? Otthon, akkor kell neki egy doboz, amin a szájára megy. Hát a két tévét néztek ki akkor. Dubai hát- tévét. Egészséget. Jó. Megvárjuk Anyának a csokoládé maradt. Jó, akkor itt kapcsoltunk. Várom, hogy egyet nem van meg. Nem, most megyek majd. És mire szavazol? Nehogy arra szavazol legyen. Jó, nem arra szavazok. Hát de nagyon az hogy becsapnak téged. A más másképp fogalmazni. Ő is elfogalmazni, hogy akarsz-e változtatni. Jó, hogy akarsz változtatni. Akkor igen, ha meg akarsz szavazni, akkor nem. Vagy... Ha nem, akkor itt az egy hármas oldalmi. El kell olvasni tényleg a szadott cédulára. Aztán a másik megmelegtünk a kezünkbe már mindent. Ó, elolvad a... Hát itt nincs időre jöttünk, nem, itt nem is jöttünk hozzá. Hát időre vagytok hát. Vagytok nem tudom, mert annyi segítség van, érted? És akkor pont nem havannak. Gyere ma óta, gyere ma. Gyere ma óta. Hát csoki, mit Na és akkor úgy akartam mesélni, hogy ezt tovább Hát jöttek, és nem is a szépen, honoráról, nem tudom, hogy a kollégium. Hát így gyere, gyere, egyébként van. Leülök ki. Laparod. Akkor a fekét talál egy szükség, szóval a búcsúra, hol hát a szervet nyilván csak normatív, ugye mondtuk már nekik, hogy megállapítva, megint problém, nincs. Jó, berekelok tovább, az egyik is a tisztán. Amikor nekik a fiatalabb, ugye az emény szabadságban, a változatok már a utána. De utána előtt a megállapítva. Hát az, hogy most már, hogy én mondom.

Lényegében, hát, akik vagyunk, a 15 percre vagyunk, őt mindenki telefonáltam, hogy indul az autó, most megyünk át, nem Épp a kaputát nyitotta. A lényegében közül előtt. Három, hat, nyolc, tizenhat. Fogalom nincs. Van.

a Thank you. Elég van a pálinkán. Korlásnak a passzékán. Ezt az igaz, gyors, aztán meg kettő lassú. Úgy van, szó. Ezt az igaz, gyors, aztán kettő lassú. ada SSL sudah. hajnalapig dolgozik ez a szigla? A postás. A postás. Ha nem, akkor miért a való? Ilyet a kosztánydes is. Másik. Másik. Ha, ha egy kapott Cioè. Ah, ma István. Hát ők nem is tudják, majd hónapban imrólnak. Mondom, a imrólok tudják, barátja fiamnak teszik. Még lesz szavazunk. Meg hát azért, mert akartál meg Azért a újjó is őről most, hogy neked szavazunk. Ő baszott a pap reggel. Hát én is ő bassza a pap. Azt mondta pap, hogy szavazzál. Ja, hát. Azt mondta pap. Igen. Még arra is, hogy Balde, hogy magyar vagy, még azt is, hogy keresztény. Igen, mert azt mondja, hogy a, a, a topolyai helyi közösség járunk hozzá, hogy a tisztámban fölépüljön. Na hát ennyire, ennyire hát ne legyen titok. Hát ott vannak minden, minden padon a levet, hogy kivette a padokat. Ott van minden ablakon, hogy kivette az ablakot. Viszont ott nem tudom, írva ki A két tíz előtt, a igen, kicsit Akkor akkor lesz majd a, a katolikus egyháznak, fogják segíteni, a legénység indítók fogják segíteni, mert tudom, hogy a saját még mit is mondom, ja, meg a, a top olyan dinamikus fejlődésére fogják Hát nem azt kívánom, hogy az emberek A dinamikus fejlődés. Valami beépítik. Egy beépítik. Ja, tudok, hogy a között, hogy a már jó sét, mert a már tudják 我有。 rádió, és hova jön a visszavára? Ez a nogó 300 dinára hízósa. Mi 300 dinára hízó, ne állít meg a napot, 230 csak azt kell venni. 230 40 levent a hízó. Még a magas. 300, 300 körül. Annyi hús hoztak meg, akkor a hagyjuk, hogy mögött az arrészó mögött egy két alszik, és mennyi a kilója maradt? Két alatt. Nem lesz. Kacsa? Kacsa? Mikor az jön, várják már rajta való tartáton. Kívánom, fejük is néznek. Egymást. Nem, az egy disznó. Az anya disznó. A kárvezeti zsevegőten. Vezeti őket. Jó foka. Aranyosak, ilyen. Ilyen, most nekünk is. Kint bámulszkodnak. Majd az lesz nekem valami. Vannak, mondom. Már etetik őket. Akkor csak várjuk, hogy azt kitaláljuk. Ezt tettük úgy minden. Hát, ha majd az uralmi szék jobban megy. Azért értem a kíváncsi, hogy most hogyan marad. Hogyan marad, Fili? Hogy adják? Kérdeznek ki nagyon lenne, hú, de nagyon fő vannak távolodva a szélében. nem is tudom meg. Amennyit akar a kicsit, annyit vár. Ja. Hát ez kétgégbű is, nem? Hát ez kacságbú is. Kétgégbű is. Kétgégbű, kacsá. Minden. Jól lenne menni eddig, nem? Aki van. Önkéne a párnak. Ugye ez meg megint nyerni.

Gratulálok, meg magába kezdve maga van a sorban. Már látod, hogy mekkora vagy. Gratulálok. A házasság évforduló. Ez van a negyedik. Mennyi? 51, nem? 57 ma. Hazudtál nekem. Jó, akkor hogy Nem is Hanyadik a ünnepült itt a van? Abban az 50 Nem, nem. 55 lett volna, és aztán volt egy 56. És aztán utána Akkor most 56 van? 57 van. Már most 57. És ha még 55 volt, most már 57. Csak itt a... Úgy mondja, hogy 51, most az jó is, mert tavaly úgy negativadas, malignas, negativos, malignos. Azt tudom, hogy nem szabad. Vasárnap, minden másnap esik, akkor mikor legalább a hozzánk vasárnap nem igen. Azt, azt úgy mondja, vasár, vásár és Igen. Hát hát, hogy vasárnap megvárjuk a hét, három, Hát a tisztem a kitegyen csak mondom, hogy később dolog, Rosszalt egy gyertek is. Rosszalt egy, nagyon rossz megálltak elég tudod. Melyik? Melyik állt meg? A régi? Mit adta? Jó, akkor Fogorra így bánt, hogy ilyen itt vannak, hogy egészségű úr, a birkát már, unbanáljuk már. Elég, úgy fogta a birkát, mint a görög, ugye? Igen, én meg a szűzet megkaptam. Minden bíz megérni, hogy a birkát. Azt nekünk képesztem, hogy megtartalom, hogy aztán. Megfogottam a két napig. Birka? meg, hogy megtanult a kerék, előre még úgy, ahogy megy. Hát, nagyon passzogott. Hátrafelé megtanult húztam, hogy már egy körbe van, amit Számít fel. Nem akarok ezzel, csak haza kimenni, mert Thank you király kiraknak, tök volt, de a múltkor volt egy egy nap, múlva fúrtatok, nem beszélünk, és menjünk, úgy, tehát már három nagyon jó, hogy majd elég. Amennyi maradunk, talán az előbb mondják, hogy számú csúsztak. Azon viszont megint nem csúsztára fogtak, az volt a világ. Nem tudom, milyen lett úrva, hanem voltak. hogy az is fogták, jó volt. Most olyan, most úrva számolás, hogy mondja, Annyi. Ez csak ilyen... Jó, rajta maradt a minden. Hallod, az nem tudott, bár valamennyi ugyanössze. Ott, ahol arról a cső. Annyi, hogy segít három oldalra, és körülbelül szállít morzsoltam le, akkor egy ami azt mondom valamennyi, utána a... Nem, nem egyik felé, mert utána még egyet fordultam a 16 sort, ahol felítettem a kocsit, üresült a útért, utána még a ügynek a másik fele beletért a útért. És még az a 16 sort írni. Annyi, annyi nem tudott még beletérni. Mi nem basztál ki vele, az anyja fellámmal loptam, ne lopjál már, olyan pedig bunkerrel. Én mondtam anyámnak, hogy elhiszem, bunkerre oda ülik, Hát oda a telefonálós már, oda a kapu, lehány. Mi mondtam volna neki? Nagyon elvitelik azt is fizessétek. Itt van, ott van, tudom, még fizessétek. Na, anyagunk, mondtam hogy másról vetét az állatorvos, ment a hajtalékú, az változó, hogy nincs egy kérdés, abszolút elvitelik. a, a körvállás, szintvászra, a kétszerűtetek, ott mondom, dobált rá egy füvet. Egy kis füvet. Most, mikor behúzott az udvar, most a világunkra esetén ott volt a herekében. Úgyhogy nagyon múlt ember, utána, amikor a régi utálatos a végtelenség. A Ott van a kurcsárok, ott van az a bármi számákot vén. Na, a másik, a százakat írunk. Igen, az mellett a hajtó. Nem, a másik. Fokolyatás. Egy köz, egy van köztünk. Nem az a könyv az, amit egyszerűen akartunk venni. Tudod, ott volt, és voltunk olyan galézikünk a szobatállásnál, nem említett rá. Még, még zsombor tűnnek. Hova való gazdája? Azt mondtam, hogy tudod, hogy így nem az nem. Mert akkor izére volt. Beteg vagy hova való. Nem, az nem. Nem. Az a beteg volt a, a, a gazdája neki, a hatú és szárendája. Ott van a szállás. De izé meghalt, azt tudtátok? Ki? Hát a hatjáról rajja. Láma tevet. Giré. Giré. Műlapet. Nem, az a jövő. Az öreg hajtó és állítom, nem tudja. Egy éve volt. Az öreg hajtó. Azok a szállások, a fő nincsen, 50 nincsen. Melyik? Komoran. Már is száma legülő, szerintem már csak az minden. az, az van egy kukoracafű, az De az is De az kis darab az is a kulcsára kigó, valamelyik írva is, hogy van az, hogy nem valamilyen tudjál, de... Nagyon örülök, Soha meghalt az idő. Örökül a Hát a szállát is úgy örökült meg, hát felhívott a szállát. Ó, nem, nem is régen volt, mikor abban a... Nem, amit engemet, apa figyelt, hát itt Hiába mondom, mert gondolom, ezt aztán tudom. Nagyon megnyeri. Hát nem hihetetlen, hogy nagyon megnyeri. Most hogy idetek a Várnak az. Lehet, hogy még régóta elkívül a Hát azt mondta, hogy De az összeset kell egy neki ráadni be. A milyen, Az van, az betelítik. Nem tudnám, hogy mit Tusali tovább. De Hétáció át. Hétáció. Hétációban. A jobb. Jó volt a DC? Jó, csak az még nagyon nagy. Nálunk ez az Jó van. Most nem csak nem is jó, hogy kinézett. Tehát ilyen...

a Majdnem megsírt, totál fekete haja van. Majd körülöttünk.